diretamente. Restante Love Fuck. É clica sua, neguinho. Vou na pé de Jó, no caminho que eu trilhei só Batalhei de valor meu suor, pois não sou digno de dó Obrigado minha mãe por me instruir nesse mundo louco As suas orações é meu escudo valioso teve de pé um neguinho, um ralé, cabeça fraca. Mas nunca precisei me jogar pra caminhada. Agradeço a Deus pelo talento e a vitória. O ditado é certo, é dias de lutas e dias de glória. Fé que vai dar certo no progresso, tenha fé na luta e no caminho certo. Fé que vai dar certo, foca nos progressos, tenha fé na luta e no caminho certo. Fé que vai dar certo, foca nos progressos, tenha fé na luta e no caminho certo. Fé que vai dar certo. Vou na pé de Jó, no caminho que eu trilhei só Batalhei de valor meu suor, pois não sou digno de dó Obrigado minha mãe por me instruir nesse mundo louco As suas orações é meu escudo valioso Me manteve de pé um neguinho ralé cabeça fraca Mas nunca precisei me jogar pra caminhada Agradeço a Deus pelo talento e a vitória. O ditado é certo, é dias de lutas e dias de glória. Pé que vai dar certo, foca no progresso. Tenha fé na luta e no caminho certo. Pé que vai dar certo, foca no no progresso. Tenha fé na luta e no caminho certo. Fé que vai dar certo.